Այսօր Մայրբուհի նորակառույց գլխավոր մասնաշենքում էինք Արցախի պետական համալսարանի ընդարձակ լուսավոր լսարաններն ու ամբիոնները ապագայի հանդեպ հավատի նոր շունչ են տալիս։ Ռեկտոր Արմեն Սարգսյանի հետ շրջում ենք Բուհի գլխավոր մասնաշենքով։ Վերանորոգումն ավարտվել էր դեռևս 2021-ի նոյեմբերի 1-ին, մնում էր լուծել համապատասխան գույքի եւ տեխնիկայի հարցը, ասում է Արմեն Սարգսյանը։ Խնդիրը լուծվեց կառավարության, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության եւ համալսարանի ջանքերի շնորհիվ։ Նոր մասնաշենքում սեպտեմբերի 1-ից դասերը կսկսեն բանասիրական ֆակուլտետը առաջին հերթով եւ տնտեսագիտության ֆակուլտետը երկրորդ հերթով։ Ինչու՞, որովհետեւ առայժմ հնարավորություն ենք ունեցել կահավորել շուրջ 30 լսարան։ Արդեն կահավորված են համապատասխան ֆակուլտետների դեկանատները, ամբիոնները, կաբինետները եւ լսարանները։ Համալսարանի ուսումնական երրորդ մասնաշենքն արդեն հանձնվել է կառավարությանը։ Դա է պատճառը, որ այնտեղ տեղակայված մանկավարժության եւ սպորտի, պատմության եւ իրավագիտության ֆակուլտետները տեղակայվել են երկրորդ մասնաշենքում։ Արդյունքում ուսումնական պարապմունքներն անցկացվելու են երկու մասնաշենքերում։ Հոկտեմբերի 1-ից նախատեսվում է գլխավոր մասնաշենքում տեղակայել նաեւ բնագիտական ֆակուլտետը։ Առաջիկա 15 օրվա ընթացքում նախատեսվում է կահավորել եւս 15 լսարան գործարան, ասում է Արմեն Սարգսյանը։ Շենքը ինչպես տեսնում եք, ոչ թե նորոգված է, այլ հիմնանորոգված է։ Նախկինում ցախ թևի վրա լսարաններ չեն եղել, ավելացվել է շուրջ 50%-ով։ Վերջնական շենքում տեղակայվելու են բանասիրության, տնտեսագիտության, բնագիտության ֆակուլտետները այս ուսումնական տարում։ Հաջորդ ուսումնական տարվանից հնարավոր է նաև ամբողջ համասարանը, այսինքն մյուս երկու ֆակուլտետները նույնն։ Երկու հերթնելու այստեղ բանասիրականը եւ տնտեսագիտականը, երկրորդ մասնաշենքում պատմության եւ իրավագիտության առաջին հերթ, մանկավարժություն եւ սպորտ երկրորդ հերթ եւ ավելի ծանր է ներկայումս բնագիտական ֆակուլտետի վիճակ, որովհետեւ ֆակուլտետը մեծ է եւ ստիպված տեղակայվել էր տարբեր մասնաշենքերում։ Ներկայումս տեղակայված է երկրորդ մասնաշենքում եւ հանրակացարանի առաջին հարկում ու կիսամկողային հարկում հոկտեմբերի 1-ից հնարավորություն ենք ունենալու բանագիտական տեղափոխել այստեղ առաջին հետը։ Վարչական ստորաբաժանումներում տեղափոխություններ չեն եղել, բոլորը տեղակայված են համալսարանի վարչական շենքում։ Տեղափոխություններ կլինեն հունվարից հետո միայն, Արմեն Սարգսյանը հպարտությամբ է նշում, շենքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին։ Տարածաշրջանի վարչակարգություն իրականացնող ուսումնական ամենահարմար եւ լավ կահավորված շենքերից մեկն է լինելու։ Կա նաև կիսանկողային հարկ, որտեղ տեղակայված է սպորտ դահլիճը, փոքր սպորտ դահլիճը, լինելու են սպորտային փոքր դահլիճներ, Մասնաշենքը նաև ունի մեծ գրադարան, որը սպասարկելու է ոչ միայն համալսարանականներին, այլև Ստեփանակերտ քաղաքին։ Շուրջ 600 քառակուսի մետր տարածքում ընթերցասերները կարող են գտնել իրենց անհրաժեշտ գրքերը, նստել ընթերցասրահներում կամ օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից, նաև կազմակերպել քննարկումներ գրադարանի տարածքում տեղակայված հատուկ սենյակներում։ Այն պահին, երբ մենք մտանք գրադարան, աշխատողներն ու կամավոր ուսանողները խմբավորում դասավորում էին գրքերը։ Նիստերի 300 եւ 100 տեղանոց մեծ դահլիճները կահավորելու հնա հնարավորություն դեռևս չեն ունենա, նշում է Արմեն Սարգսյանը։ Կաշխատեն խնդիրը հնարավորինս շուտ լուծել, քանի որ նախատեսվում են մշակութային միջոցառումները հենց այդ դահլիճներում անցկացնել։ Շենքում ենք տեղակայելու նաև նոր բացվող լեզուների ուսուցման կենտրոնը, այդպիսի արդեն իրավաբանորեն հաստատված է, եւ հնարավորություն ենք ունենալու աշխատողների եւ ուսանողների համար նաև լրացուցիչ անգլերենի, հետագայում նաև ֆրանսերենի, գերմաներենի։ Ներկայումս արդեն ադրբեջանագիտության կենտրոնը գործում է Ջենես Արմենիա Կարոցի հետ միասին։ Բուհը նաև մասնագետների խնդիր ունի։ Լիովին բավարարված է միայն բանասիրական ֆակուլտետը։ Խնդիրը հատկապես սուր է նեղ մասնագիտությունների գծով, ասում է ռեկտորը։ Այս խնդիրն արկա է նույնիսկ աշխարհի առաջադեմ բուհերում։ Բացը լրացնելու համար օգտագործվում են փորձված տարբերակներ։ Բուհն ունի բազմաթիվ զարգացող կրթական ծրագրեր, ասում է Արմեն Սարգսյանը։ Տարեստարի ուսանողների թիվն է, դիմորդների թիվն է ավելանում։ Այս տարի բացել ենք նոր կրթական ծրագիր՝ սոցիալական աշխատանք, իրավագիտություն կրթական ծրագիրը, տնտեսագիտություն, հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսներ եւ վարկ, սրանք այն կրթական ծրագրերն են, որտեղ հնարավոր չէ լիարժեք ցուցում կազմակերպել միայն մեր հիմնական աշխատողներով։ Եվ պատահական չէ, որ այդ ամբիոնների աշխատողների մի մասը ժամավճարային հիմունքներով աշխատողներ անգլերեն եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մասնագետներին ենք ընդգրկում, ովքեր մեկ ամսով, երկու շաբաթով կամ մեկ շաբաթով անպայման ներկայանում են եւ խտացված ծրագրով դասավանդում են։ Իհարկե հնարավորություն կա նաև ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում կազմակերպել, օրինակ հերավար եղանակով դասախոսություններ են կարդացել նախորդ ուսումնական տարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Հոլանդիայից, Ավստրիայից, հիմնականում մեր հայրենակիցները, ովքեր ունեն տվյալ երկրներում նույնիսկ միջազգային ճանաչում եւ սա մեծապես նպաստում է ուսումնական գործընթացի առաջընթացին Համասարանի կրթական ծրագրում կարևոր է նաև փորձուսուցման կազմակերպման գործընթացը, ինչի լիարժեք եւ արդյունավետ կազմակերպման համար համապատասխան կառույցների հետ համագործակցություններ արդեն կան։ Նոր մասնաշենքը հնարավորություն է տալու այդ համագործակցություններն ավելի սերտացնելու, ասում է Մայրբուհի ռեկտորը։ Համոզված է, նման շենքային, գույքային եւ տեխնիկական պայմանները խթանելու են ուսման որակը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։